Charlie, ezagutzen duzue. Bon, eta ez asiotoi ni naiz Charlie erraiten eh, ez naiz ere hortaz ari. Nunda Charlie. Komiki simple hori Charlie atseman behar duzie, ondartzan, jende andana baten erdian, dinosaurioen erdian, ere gertatzen da batzutan, detpenitzen duze albumetan zisten edo ilargian, ekstra lurtaren artean adibidez. Txapel bat edo buneta bat buruan, t-shirt buneta ber kolorearekin, surita gorri duna, majaduna, eta betaurreko borobil batzu. Berezia da ala ere, estilo hori, beraz, dinosaurioen artean, bunen eh, atxemaitea, aski errez emaiten du, alta, ez da beti errez, ariketa, bo, ludikoa, garen dugu. Beste ariketa bat aktualitatean den argazki batekin ber estilokoa. Oskar edo Oskar sariketa urbiltzen ari da. Tesabali maduzie, behar badakizie. Estatu batuetako sinema itzordu nagusia, mundu mailako itzordu, itzordu bihurtu dutena. Polemika batekin hasten da. Bo, untxa, hola gehiago aipatuko dugu. Baina zoin da polemika hau, denek jakin nahi duzie. Azken haste hauetan, beste saristatze bat entzatere bergeia ipatu zen. Nun dira beltzak, izendatuen zerrenda ezagutua da, irabaz lehen zat itxuen beharko da, istan da, egia erran ni pertsonalki futitzen iz, loreak filma ez da zerrendan sartua, beraz, interes gutzi hemen niretzat. Eta, sari emaitea ainitz izendatuen talde uh, eh, aintzin barkatu, sari emaitea ainitzin izendatuen talde argazki bat egiten dute eunta berroita ma bost dira izendatuetan eta jokoa abiatu da interneten, nunda charliren ordez, nunda beltza. Bai, bada bat, bat bada. Aza largi guzien oien erdian, The Weekend musika taldeko kidea filme baten musika egiteagatik izendatu dutena, baina hori aparte, elur kolorea da nagusi beraz parte hartzailean artean izendatuen artean, pentsatzen da, sarietan ere, berazkenean ez dela beltza ondirik ikusiko. Bon, aski txaganiz eta ez dut atseman argazki, bel, argazki hortan, beltz bakarra. Oscar So White traolarekin segitzen alduzia feratu iteren, hain sigur traola nagusi izanen da ondoko horrenetan, eta zeremoniaren boikotak abiatzen dira jadanik Kate Winsletek adibidez, adirazidu boikotatuko zila. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Oskal irratietan. Bo eta ez dakit Oskar eh, xaristatzeetan izanen eh, diren, baina kanaldude.tv eh, aktualitatean ere bideotxo bat proposatzen baitute gaur hoien etxe aldaketa aipatzeko edo erakusteko partekatzeko ere bere ikusleekin eta laguntzaileekin uh, kanaldudeko lokalak orain arte arrosan baldin baziren uh, dola zonbait egun mugitu dira eta bidarraiko lokal berri eta garbietan ikusten alituzie lanean bisitan eh, bideo baten bidez, beraz, ala, eta behaste azken ero bezala ere, beste bideo batzu agertzen eh, dituzte eh, eta tartean frikun musika taldearen aurkezpena eta elkarrizketa. Diakin behar da, frikunt sortu dela helburu nagusi batekin, da kontzertuen egitea. Eta presentatzea direktuki jendeai. Eta bizitzea momentu hori elkarrekin. Beraz, eh, diskoa egin dugu, aztarna bat usteko eta presentatzeko jendeai. Baina aurretik txaten duen bezala, da, kontzertuen egitea. Nei genuke jo e, osoan, Euskal Herrian, e, txosnetan eta e, giro, giro, bigina giroa emateko. Kuriositatea pistea nahi dugu ere, pixkat, e, bai, kuriositatea bidaiatzeko e, estilo batzuekin, eta berriz erakutsi, berriz ekarrarazi estilo horiak, pixkat antziak zen direnak, eta berriz plazaratzea. Berriz plazaratzea. taldea, beraz, euskal taldea kanaldude de puntu teben ikusten alduzie, uh, eh, oiekin egin elkarrizketa, eta oien musika ere entzuteko parada, eta be aktualitatean dira, diru bilketa bat abiatzen eh, baitute, oien diskoa ekoizteko, eta beste hainbat eh, gauza ere dirustatzeko, uh, crowdfunding kampaina egiten dute, oiek ere, eta hortarako, ebe, nahi bat dituzie deskubritu, eta lagundu, deskubritzeko berazkan kanaldu den duzi itzordua eta laguntzeko kiz-kiz bank bank webgunean uh, diru laguntzak eskaintzeko webgune famatu hortan eta besikatzen duzi frikun, euskaraz idatziz kabatekin eta atxamanen duzi zuen uh, eh, aportazio egiteko gunea. Bigin estiloa afrobit estiloa ipatzen dute berreskuratzeko gogoarekin eh, direla eta kantua adibide gisa maiten dute Danny Play fawaka. time to ti yo merci merci Fauak kantua dani play eben eta erran bezala frikun taldearen estiloa hemen berreskuratu nahi duena talde unek eh, kanaldu den aipagai duziena interesa baldin baduzie. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. hitz eta putz. Putz. Laster, uh, eh, eran bezala, uh, be, kronika bere, zibat hemen txe, darkneta ipatzeko, uh, be, warri hor zazpi, zero zazpi espaitugu hor gaur, baina uh, gurekin usaren, izaren dugu, aker bat, ezkira abeleaz, ari, baizik eta internet munduan murgiltzen den, uh, be, pertsona bat eta az, uh, espikatzeko, piskatzer den darknet munduri, internetaren mundu iluna diote batzuek, baina beste, beste batzuentzat askatasun eh, gunea. Baina, eh, be hori loturik, azkenean eh, zainketarik gabeko sarea ipatuko dugu, baina horren zale bazizte informazio honek ere interesa piztuko dautziete Facebookek segitzen baitzaituztete. Eta bai, Facebook kondurik ez baduzi ere. Hala, hola garro handiunen garroak luzeak dira, knil informatika munduko askatasun eta eskubideak zaintzen dituen erakundeak frantzian, agertzen du informazio hau eta Facebooken kontrak esatzen da, knilek galdegiten du Facebooki bere praktika batzuk gelditzea. Jadanik eh, Belgikan egin zuen eh, ango erakundeak eh, galde hori eta beraz frantziak ere ber galde dako Alde batetik Eh, adibidez, jendeen kategoriz, kategorizatzea eta info horien erabiltzea, info desberdinak kurutzatuz, erligioaren araberakoak adibidez, edota seksua gutuen araberakoak. Baina hori, Facebook baliatzen dutenentzat. Eh? Hau, beste problematika, uh, beda, uh, Facebookik baliatzen ez duten entzat zuen izena ez eman Facebooken, ala ere Facebookek zuen uh, be, bilbidea segitzen du interneten. Eta nola egiten du? Be interneten diren webgunetan, klik simple baten bidez, bakizue uh, artikuluen pean beti laikatzen albaita edo dut egiten alduzie, ez bauzie internetik, zuek ez, ez bauzie Facebookik, ez duzie iten, normal. Edo partekatzen alda, dibidez, gustatu zauzien artikulua. Eta ideia zer da, be webgune batean baldin bazizte, eta olako irudi bat edo lotura bat baldin bada, Facebookek badaki hor zistela, simplekin kuki delakoen bidez lortzen du hori, ezkira biskotxeta zari, baizik eta olako uh, eh, zainketa albidetzen duen tresna bat, eh, o, azalean gelditzeko espikazioetan, ez baita kiteren ikzazki nola espikatu zer den, baina zuen ordinagailua automatikoki sartzen da, zaintze sistema horren bidez sartzen da zuen ordinagailuan kuki hori, hori bakarrik bisitatuz edo zein webgune nun baden uh, logo hori. Bi urterentzat, eh, dosie hori zuen ordenagailuan gelditzen da. Ara, zuen abisatzeko zen bakarrik. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, Itz eta putz. Informazio intezgarria izaiten albaita, berba, darknetan eh, sartuko ziste ere ziek ere. Eta bestalde aplikazio bat, eh, darknetan sartu entzin, Gershad deitzen den aplikazioa, oden zakitola oskatu behar den, dena den eh, hau ere ez da zuen erabilpenerako bizki praktikoa izanen, txalbu, iranerat abian balin baziste, iranen baliatzeko sortu duten aplikazioa baita hau, frantziara dibidez, baliatzen da uaz edo Waze edo eta ere eh, bideetan eh, nahi bauzietakin uh, eh, auto baldin badiren edo ez, polizia atxemaiten alden guneak ere markatzen aldira, sare sozial baten ber sistema da uh, zuen telefonuan um, telekargatzen uzi aplikazioa, eta bidean zistelaik, eto bayonara teltzan auto lehoak ebe hop, klik baten bidez, jaiten zi, hemen auto badira, eta hola, Waze balia kudeatzen duten guziak jakingo dute hor autolegoak baita badirela, eh, geolokalizazioaren bidez egiten da hori. Eh, baina hemen beste ideia da iranen gerxahad eh, sistema honek ilan, uh, erligioaren polizia jakitea nunden, hola, zuek erabiltzaile balin bazizte, abisatzen zuen beste uh, erabiltzaileak, erligioaren polizia hor dela, be ideia zer da dibez, emazteak ongi emana dutela zapia osoki uh, bere situa dena eta bar, behar, detailetan ezen sartuko, ez baitutuntza ez hautzen, baina uh, eh, oien beraz, geolokalizazioaren bidez, abisatzen lituzie, bezuen lagunak iranen, bon, arriskoa izaiten alda beti, geolokalizazio hori beste manera batez, baliatzen luketela hori kontrolatzen dutenak, bref, ezkira hortan sartuko, laster darknet aldiz. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari zirena, kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. darknet edo internet beltza ulertzeko internetarik hasi behar dugu. Bo, entzuleak, zer da internet? Zuentzat, uh, eh, zer da? Bo, niretzat, garen nautziet, eta zieran zuten al, nik mundu virtual bat bezala ikusten dut. Informazio gune bat, trukak eta gune bat, dena atsemaiten alden gune bat ere, galtzeko modukoa gehienetan, eta gure nortasuna errekuperatzen alduen gune bat. Hau da nire iritzia. Wikipediak nola izendatzen du, Internet mundu osoan zabalduat dagoen xareen, xare erraldoi bat, zintzen urgun. TCP IP protokoloak erabiltzen dituzten milioika ordenagailu daude elkar banaturik TCP edo transmisiorako kontrol protokoloa ereduren garraio mailako konexiora zuzendutako xare protokolo fidagarria dugu. Naiz eta IP protokoloaren xare ez fidagarrian sustengatzen den. Hmm bai ados. Bon, interneta orain badakigu zer den, baina darknet gune berezi hori zer da. Internet beltza, Euskara Zitzulia, ongi ezagutzen dugun internetaren mundu paralelo bat da eta mundu zinez edatua gainera eta iluna. Iluna zergatik kontrolik gabeko gune bat baita. Anonimoki baliatzen aldena. Josean Koret informatikan lan egiten duen aker bat da zer da darkneta? Batez ere badira kontrolen gabeko sareak izkutatuta daudela. E, zare horiek sortu ziren batez ere justo horretarako gobernu batek kontrola ez dezan horrelako sare baten bat. Amaika, e, naiz eta tor, ezaguna den, amaika horrelako sareak daude nola IBC edo Freenet, eta beste batzuk. Ezagunena tor da, eta sortua izan zen nola gizarte ba, human rights edo horrelako erakundeak erabiltzeko gobernuek eh, jakin barik, jakin, ba, jakin gabe. Horrela ezin dute jakin e, nortzuk erabiltzen dute zare hori, zertarako erabiltzen duten, zer partekatzen da, zer zerbitzu ikin komunikatzen ari da deitzen den programa deskargatu adibidez eta anonimoki internet baliatzen hasten altziste. Anonimoki? Zergatik, internet normala ez da anonimoa, ikaren zuen. Ha, ah, ez, gure ordenagailu guziak pitzatuak dira manera batean, zenbaki esker. Gaur egun, Darkneta bere ezagutua da, ilegalak diren gauza guziak egiteko. Darknet sare handi hortan, dena erosten alda, moneta numeriko baten bidez, hau ere zenbakien bidez baliatzen dena beraz anonimotasun osoan bitcoin famatua erosta aipatzen entzuten dena. Droga erosten alda, interneten arropak erosten aldiren bezala, armak erosten aldira, bombak egiten ikasten alda ere, edota hiltzaile bat enplegatzen alduzue, zuen auzoa hiltzeko adibidez, gauero bere sakura zaunga ari delako. Hotzet ideik eman nahi. Eta tartean pedofilia ere, sare garrantzitsua da, ziberkriminalitatea deitzen zaio honi. Nolaz polizia edo gobernua ez da sartzen algune horietan, edo nolaz azkenean informatika ongi menperatu ere kontrolik gabe sarean ibiltzen alda. Josean Koret. Trafiko guztia zifratuta dago. Eta normalean, zuk adibidez, orain deitu digatzu telefonoz, ez Bai norbait eh, ikusten badu gure konversazioa jakingo du ba ez dakit eh, ba izena farroatik edo ala ez dakit parisera edo parisetik jingero madrillera eta madrilletik bizbora ala nora dena gure konexioa beraz jakin dezakete eh, nork mm, norekin eh, berba egiten du baina sare hauetan normalean ez da zuzen emititzen, esan nahi dut, zuk ez lotzen, justu lotu nahi duzun personarekin, ala zerbitzuarekin, pasatzen duzu beste nodo batzuetatik. Beraz, eh, jakiteko zer egiten izaren, egen beharko zenuketena, eh, luketela izango zan. Begiratu, beraiek eh, kontrolatzen duten zarea, zatu batuetan, Errusian, Txinan, mundu osoan zehar. Hori e, ez denez posible, ba, ezin dute kontrolatu komunikazio osoa. Gainera, nik esan dudana, zifratuta dago eta zifrado gogorra erabiltzen da, eta gaur egun zubaratzen da, zifrado gogorra hori ezin dutela apurtu. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us txifreekin ibiltzen da mundu informatika virtual paraleloa. Zaila da ulertzea baina argi dena da anonimoki baliatzen alden gunea dela eta kriminalitatearen zat mundu edera, paradisua. Anonimus kolektiboa beriki munduan zer ezagutua izan zen interneten anonimoki aker aktivismo lanetan ari direnak pedopornografia sare bat salatu zezagunak bilakatu ziren munduan. Arabia juda begia ere ipatzen erarik interneten bidez edatu izan dira mugimendu sozialak. Gobernuak kontrolatzen zuen internetetik kanpo lortzen ahal baitzuten komunikatzen. Adibidez. Demogunzuk badeko zula erakunde bat eta zinako gobernua zure kontra da Eta ezin dozu komunikatu gmailen bidez, ala beste modu batez e, gobernuek jakingo balute zuk erabiltzen dozula zerbitzu bat, ala komunikatzen dozula ez dakit norekin, agean gartxelara joan zaitezke edo horrelako gauza bat, ala hil agean akartzen zaituzte. ze zartzen zara zare horretan, komunikatzen zara zure erakundeko jendearekin, ala ez dakit beste herri baten kasetariekin, berri berezi bat emateko edo, eta gobernuak zure herriko gobernuak ezin dau jakin, beraz, ez zeu etxara gartzelara joaten, ala zure lepoa garbitzen. Eta gozean koretzu, akerrazira, baliatzen dut duzu, tarkneta? No, ez, ez dut erabiltzen. No. Ez dut erabiltzen, baina behar ez dudalako izan. Zergatik? Ez dut behar, esan nahi dut. Nire berdin zait, eh, nire komunikazioak ikusten baldin badituzte, eta nik badakit eh, zera gobernuaren zerrenda baltza batean, ba, eh, sinistu gora dut, ez dakit, ez nagoela. Mm. Orduan ez nago kezkatuta eta jakina ez dut <laughs> erabiliko uh, gauza ez legalak diren egiteko edo. Mm. Beraz ez dut zehar. zare hauek Eina daude justu horretarako. Gobernuek jakin ez dezaten zer egiten duzu. Gauza honak egiteko, alatxarrak egiteko, bakotsak baliatzen aldu nahi duen bezala. Dena den, kontrola ezina den gunea da, sare sobera garatua da hortarako. Eta sare hortan ere, aizbergaren parte gordetuan bezala, maila desberdinak badira eta itsasua biziki sakona da. Darknetaren alde ilun horren parean, positiboa azpimagatzen du Josean Korete. Ilegala ez, ezin dut esan ilegala den, baina baina batez ere erabiltzen da gauza ilegalak egiteko. Jakin da ilegala agian diktadura batentzat izan daitekela edo zer gauza. Horlako zareak erabiltzen dira diktadura in kontra lan egiteko. Songs, pictures, videos, Something as simple as posting a link generated by the internet be classified as copyright infringement, therefore forcing sites to feel obligated to take them all down. What would the internet really be without reblogging, reposting, retweeting? The internet was created to make lives easier, not harder. The internet was developed to break our limits, not create them. Josean Koret entzuten zenuten hemen eh, eta laster hitzetaputzen iritziaren tenorea eta karin etxeberrik eh, emazten favore. Aipatuko dauko musikan jartuko gira. Eta seak laurden gutitan aldiz gure gomita gaur angeluar bat gilen saldun bide manez goien etxe kulturelkarteko kidea eta eh, aipatuko dugu be angelun uh, hasteuntan justuki angeluko Um, jakinarazi duen berria kultur etxe bat sortuko dutela eskola baten uh, baitan edo eskola ohi baten baitan hobeki hasi gazkuina uh, elkartearekin uh, batera okupatuko dituzte bulegu hauek kultur etxe horta salituko gira laster bostak eterdi erdi mementu euskal eta berriak zurekin maite lepaia Aresti hunen zure gusiera. Eta eskolen karta estabadatuik izan da goizuntan paueko prefetuan, hatik uanokuan bilkua hortaz ofizialki ez da ez deuge plazaratuik izan eran behar da, kajik bere bat jenteke, ben eh, ez adostatzen salhatu diela banderolak edatuz prefetua aitzini eta bilkua denboan. Haleike, gaisa sumait jakindia, bai atzotik funtsian halanula barkosen eskolan eh, bi erdi galduko ziela bai estatuik izan zaio atzodanik Jean-Marc Barantol heriko hausapesai, aur gutiegi delakoz eta elkibidia ziela beste eskola batekin alkartzia edo klase bakotxien egoitie huna zer eranik izan zaion barkoz txeko hau beste eskolentzat aldiz ondoko uenetan jakin behar lizakte xuxen zer erabaki hartuik izan den. Bestalde, dohanik zen Guaiartino eh, eskoletako garraioa eta departamentiek guai nahi du hartik parte bat etxekuer halazer proposamen eginen dian ondoko biltzarian departamentiko kontsulioak nahi dutu ekonomiak egin eta proposamen hoi egin du jadanik ez da bat sortzen duhunek otxaila edo bantalia hamasurtzi eta hemetzien aipageietan izanen da hoien. Eta Euskal Herriko eh, Herri Alkargoaz ebai berize aipagei eta Elkargoa bakaraen proiektua hunartzen ez dienek hautetxen kontrako proposamen bat egin zien igan egunetan. Prefetak eh, ohar ohartazidu zer den erabakitzeko bide holia, ohia eran nahi beita, aitzinete finkatu zen bezala, guai aztertzen aiden herri alkagoa. Bakotxan proiektuai bai ala ez eran beharko duela herriko kuntseliek, eta espalin badahun hartuik, bigeren proposamen bat prezentatuko du, prefetak bena hori ez da ez kontrekuen plana, beste zerbait proposatuko du, zen eta uh, segur dena da, guai hartinoko herri alkargoak ez diela ez atxikitzen ahal, zer nahi zanik, ondoko bilkua, CDCI delakoa ena izanen da, dagun otxailaen hogeita seian eh, pauen eta bestalde salbu ezpen eguerra konstituzioan sartzia eta terrorismoaz kondenatuik diener frantziar nazionalitatea kentzia, hun hartuik izan da aresti juntan lege biltzarian, hiu ehun eta deputate alde, ehun eta lautan hoita hemetzu, kuntre, ondoko hitzordia beriekin sarisek seietan. Música Asteuntako kanpoko mintzaldian, otsail osteguneko mintzaldietarik bat segituko dugu. Aurtengo otsail osteguneko mintzaldiak abiatuak dira joan den ortegunean, eta guk joan den urtean iraganden bat entzuteko parada izanen dugu. Gomitatua izan zen peio zubiriarekin, gaia eritasuna jatekotik eta janaria sendatzeko ote. Astezken agatsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatzeuntan, Euskari ratietan, errepika gunean oren batean irureiko irratian. Euskal irrati hauetako antxeta irratiak amabost urte ospatzen ditu, urtean zehar antxeta irratiak ekitaldi ezberdinak antolatuko ditu urte betetzeak ari. Agus Hernan lehendakaria eta Maia Muruaga koordinatzailea, ostegun untako gomitak goizberdinak. Itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, tenoreuntan interneten zein dira gaina nagusiak eh, berria.eusen puntu eh, lan eskaintza izkuntzan eta Nafarroan egun desberdinetan eginen dituzte Nafarroan Euskarazko azterketak eta gaztelainazkoak. erabakia hartzeko garaian berme juridikoa irizpide teknikoak eta enplegu egonkortasuna hartu dituzte kontutan iduriz bozera mailak azpimarratu duena ziragarri moduan berre hon lan postu aterako ituzte deialdian eunta Euskaraz eta larrogeita mabi gazte lainaz upeneko presidente elkarteak ejandu onartu den moduan, Euskaraz ez dakitenek zailagoa dutela funtzionario lanpostu bat lortzea, eta UPN gobernurat itzultzen denean, aldatu egingo duela neugia. Hala, setasunak beraz, Berrian. Bestalde berrian eh, gai hau eh, larun batean altxasun eratxo matxista bat izan zela salatu dute. Santa Ageda pestetan izan dako eratxo lagia salatzeko elkarretaratza eginen dute gaur. Mugimendu feministak jakintera temaiten duenaz. E, Zehaztasunik eman ez duen arren eratxo lagia izan dela jakinarazi dute eta gau ez gertatu zela. Komisarian deklaratzerat deitu dituzte haintzinako irukide eta hori berrian eta Ipar Euskal Herriko itzan nagusi bide seinaleak uh, lapurtzea leporatzen diete deklaratzerat deitutako gazteai bimilata amalaueko udazkenean lau gaztea atxilotu zituzten afera bera gatik uh, eh, beraz berrian eta Ipar Euskal Herriko Gargua utziko du ere baionako subprefetak itzan ere aipagai, berrietan eh, aipatzen ginen bezala, gazeta puntu eusen ere uh, pre, kargu ustea aipagai uh, Bretañako funtzio berriak betetzeko iduriz, la urtez Pirineo Atlantikoetako subprefeta izan da Patrick Dalen. Ez Ez Argian bestalde inigo kabakas hausia beste ertzain bat inputatu dute inigo, inigo kabakasen eriotzagatik. Uh, epaileak, anatorresek beste ertzain bat inputatu du eriotzarekin lotura izan dezake lakoan atletik zalea zuten, kargan parte hartu zuten forguneta, forgunet, lortuko, baten burua da, eta ondoko martxoren bian deklaratu beharko du, artiste berdin, soinu batzu ere agertu zituen eh, garak poliziren arteko komunikazioak batek zion ez tiratzeko eta besteak baietz ondotik beraz inigo kabakas hilzen. Argian bestalde unibertsitate gai bat Forum to Fight traularekin Europako ikasle borrokak artikulatzerat bidean Otsailaren oita seita zazpita oita sortzean laudion eginen dute jardunaldia Eta horren eh, baliat eta hori baliatu nahi dute ikasleak Boloniaren eta bestelako erreformen aurka antolatu eta borrokak artikulatzeko Europako ikasleen hautsak batu nahi dituzte hezkuntza publiko eta duinaren aldeko mezu irmoa elarazteko argian aipagai. eta jadanik aipatu ginuen hemen, baina eh, korrika prekarioa ere urbiltzen ari da, langile borroka bat azpi kontratazioaren aurkako mugimendu bihurtzear, prekaritatearen aurkako korreskales lasterketak Bilbo eta Barcelona batuko ditu. Korrika hori edo lasterketa hori uh, eh, otxailaren emezortzitik hogeita birat uh, eginen da uh, eh, mobistar telefono kompainako langileen jasko grebari lekukoa hartuta erresistentzia kutsa bat eratzeko ere asmoa dute. Gazeta puntu eusen eh, bestalde EEPKak eh, protestak antolatuko ditu gaixorik diren eh, presoen askatasuna aldarrikatzeko Euskal Preso Politikoen kolektiboak beraz otxailaren amabostetik hogeirat ekimen hainitz antolatuko ditu. Kaseta nahi pagai. Eta justuki Lorentza Gimon eh, aipagai eta hori media bazken afera individual bat da eh, tituluarekin Lorentza Gimonen eh, askatze galdearen erantzuna Otsailaren agoita bostean izanen da eta beraz hor uh, gai hortaz uh, aipagai Jean-Jacques Urvoaz ministru berriarekin. Zudezten aldiz eh, gai lehen gai gisa estatu batuak eta ango hauteskundeak Bernie Sanders, nor da gizon hau e, estatu batuak ezkerreruntz itzulikatzen alituzkenak, galerazko ikura. Eta bestalde Fabius Loran agertzen da ere bere dimisioa. Eman duelarik frantxez ministroak iritzia orain zuri itzakarin etxe berri. emazteen favorez. Eskoraz argitaratua izan zen lehenmiziko liburuko bigarren poemaren aipatzera telduniz, Benat etxe parek idatzia beraz, lingua eguazkonun primitia eliburuan mila borzeun eta berroita borzean. Poema untan, emazteek pairatu sofriker ditu aipagai autoreak, bortizkeria fisikoak, psikologikoak eto simbolikoak. Argiki eusten du benate txeparek gaitze jaileak nahi dituela isilarazi, hori aipatzen du lehen bertsuetan. Hortako emazteen haunditasuna erakutsi nahi luke etxeparek, haunditasun hori amatasunari lotzen du autoreak, eta berzalde emazteak berezkoak lituzken berzekalitate kalitate batzuekin, fedearen atxikitzearena edo estitasuna, eta oroak emaztea beti gizonaren menpeko bezala erakusten du poesian. Bistan da, deskripzioen normatibo honekin enizala ados, emazteak ez dira haur egiteko sortuak haur genukaitea utatzen dute edo ez, beren nahiaren arabera, eta berdin, emazteetan ere badira ez edo bortitzak, hori denetaik bada, Eta guauren buruaren maitatzene giren bezala ere badugu askilan zonbaitzuitan. Hamasei garen mendean idatia izan zen poesia hau eta beti ahitu izaniz, benate txeparek egiten duen genero bortizkeriaren irakurketa juntaz. Naiz eta gaineateko irudi idealizatuarekin ez ados izan ustion ejandutan bezala. Poema untaz, horroitu niz, duela guti eta berrikio ono baionako apespiku integristak e, abortuaren dretsua dudan ezagiduelarik, emazteen favore edo haugen favore mintzatu zomen, emazteak kulpabilizaraziz behze behin, eta emazteak hitzaken duz biztanda. Hori egiten dut, baionako planning familiala etxi eta zonbait haste berantau, emazteak bortizkeria egoerak aipatzeko lekua zen hau, behzeak behze, holako lekuak suhuk dira, ipaje eskualegi juntan, suhuk ono eskuaratik eta eskuaraz ari direnak lan hortan. Horiek denek ejanazten dautate sekula baino gehi hau emazteek gu auk eta gu hauren favorez eskuaratik eta eskuaraz biziko diren espazioen beharra dugula. Karin, etxe berri, mil esker, eh, laster, uh, angeluko bide hartuko dugu eta gilien saldun bide gurekin izanen da kulturetxe bat ukanen dutela zeinetakoa nola antolatua izanen den espikatuko dauko manez gorienetz kultur eh, elkarteko kideak. Peiremantz, taldeak aliz, Radio Maria kantu behiak gitaratzen du. Evans, Radio Maria kantuarekin, xarean eh, beraz bere kantu berria emaiten du bideoklip baten midez, itzak beraz segitzen alditusie, eta hola begorka horbizurekin kantatzen alduzie, gomitaren tenorea horrein. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Eta berrietan aipatu dugun bezala, uh, be, berrikuntza bat izango da angelun, kultur etxe bat eh, azken urte hauetan eh, galdegina zen gunea idekiko dela udazkenean jakinarazidu angeluko hauzapezak eta hori tivoli eskolaren estearen ondorio bat da uh, eh, iru elkarte aipatzen dira egoitza hortarako hasi gazkuna, utla eta manes goienetx gurekin nugu gilen zaldunbide arratsalde hon. Bai, eratxeldoan, zuri ere. Manez goienetz elkarteari bereziki interesatzeko gaur, baina lehenik angelu eta kulturgune hori, eh, nola hartzen duzie berri hori, Gilean? Bon, soizu eganen dautzut. Horai hart Ezgin ez ginuen bat ere eh, eta eskual eh, eta kulturetxerik, eta badu hamar bat urte gogoetak hasi ginituela e, zerbait sutik ezartzeko. Hala. Eta proiektuz, proiektuz, lehen proiektua gamba erda ikastolatik abiatu zela, kimoa izeneko ikastola behitugu hemen angelun, hortik abiatu zela, hoa idela, susen sei urte. Eta hor egin zuten, egin ginuen, bai, egia da e, proiektu bat, askipolita eta ikastolaren inguruan. Eta hori e, e, beraz hauza e, eta e, eman e, ginion, eta e, hari presentatu, eta eran hori gutako biziki garantzizkoa zela, ikusiz, ikusiz, e, eh, eh, kaskoinek berek bazutela jadanik itxe bat. Ara, hola nola abiatu zen gure proiektua eskual etxe, eh, eskual kulturitxeari buruz. Mm. Ah, angilun, da badela berezitasun hori ere, eh, kaskoin elkarte bat badela el, leku garantzitsua duena ere, egian. Hori da, hori da. Zenta eh, izan gine, ginelarik hiru baginten, beraz, hauzapezaren ikusten zaukun ados zela eskual kultur e, etxe bat eh, eraikitzea, bon, behar da orduko hauzapeza espilondo zena, zela, eta beraz, e, berak erantzaukun, ados zela, bainan e, lotuz e, kaskoinak gurekin. Oduan uh, eh, gure uh, lehen proiektua <laughs> eta kanporatua izan zen, eh? eta beraz hori lotu ginten, eta hor egia da uh, gu ginen izan uh, egia da kaskoinen ikusten, eta kaskoinak piskat ziren, ikusiz bazutela beren etxea, baina proiektuetan etxe hori, etxe horrek ez du gehiago uh, xutik egon behar, omen, Eta orduan, eh, bon, hasi ginten lan nialgarrekin eta proiektu bat, ega eh, da, xutik ezari ginuela. Ara, bainan eh, ikustearekin orai eta uh, Bai, orduko uh, espilondo ez dela hor eta Claude Olivi hori eta presentatu ginuen, eh, orkestu, eta errantzaukun, bai, Eh, bai, berak ere, eh, hori hori ikusten zula eta e, eh, xotik ezadiko zula zerbait. Mm. Ara, beraz, e, lehen errandezagun, lehen proiektua ikastoraren inguruan zen, lana elbeitzen eta ere mua hondi bat, bigarren proiektua beraz, ez pilondoin proiektua hori e, barroja, e, barrojan finkatuazen, eh, eta orai, ebe hirugarrena, <laughs> oraiko hauzabezak eh, finkatzen duena, eta eh, iduriz uh, uh, hori dena jadanik, eta hortan uh, hor duguna, da eskola hori, tiboli eskola hori. Eta beraz, pozik. Bueno, pozik, eh, bai, gukuntza hartzen dugu, zenta orai hartio ezbinuen pitsik, eh, eh, gure proiektuen lantzeko. Da, guk, bai, errandezagun aski pozik edela, nahiz, nahiz, eh, nahi ginuen, lehen proiektua ginuen gogoan. Baina, eh, diru aldetik, eh, biztanda, eh, zela oraiko egunean ez dela soai posible, zenta proiektu horrek, eta bigaren proiektua bereziki, milion bat eterdi eh, koste behitzen. Mm. Eta orduan hori hauz zopezak egan dauku, etzola hori ezartzena hala, hameste diru, eta hor, uh, ukandu, uh, bai, uh, baliatzen da, eh? eskola bat eh, eh antxu usteaz, eh? oita bost aurretaik dozenat, haurretarat eh, eta heltzen dira, eh, elduden sartzean, eta erran dauku, bon, hori ez zula bere gain hartzen herri batek, eta eskola hori hetxiko zuela. Mhm. nola, nola izango da gune hori zer izango da? Bakrik bulegoak atxemanen dira kulturgune hortan elkarteen zat, edo... Ez ez, Ez, ez, justoki, justoki. E, uste dut, e, bon, ezagutzen dut, da erain nautzut, <laughs> ene etxetik e, e, e berroita metretan da, Eh, beraz, e, eh, hurbirubil eta ardoi, ardoi eh, hemen, ardoien da, eh? ardoi e, kartier ontan dugu, eta aski ezautzen dugu sumaitek, biztan da, hor bizi direnak ondoan. Eh? Baina eskola hori aski ongi prezentatzen da, aski zabala da, eh? eta gela handi batzu badira. Beraz, gure e, proiektuetan benditugu eniz gauza, hor, esutik ezartzen alditugunak, eh? eta hala nola, dugula, ala nola eskorazko kurtsoak, dantzak kurtsoak, kantu, antzerki, musika, liburutegi batzu ere, bai, bereziki haurren konferentziak ere egiten alditugu zentagela behitira, eh, entzun ikus hariketak, aktivite audiovisuel, delako horiek, eta biztan da, ekitaldien eh, eh, bultzatzeko, bon, eh, kabalkadan hori ere gure proiektuan dugu, eta zendako ez, pastorala bat, eh, baiunan egiten dute eta zendako ez angelun. Mm -hmm. eh? Hara, ikusten duzu baditugula hainitz eh, eh proiektu, bainan, eh, zure gelareri eh, eta gantzu bat emaiteko, ba, bat, bat dira hainitz eh, gela barne hortan eta bereziki bat aski ondia eh, denen blitzeko. Zeren erran behar dut, angilun eh, bagira elkart, dute andara batzu, eh? eta bakoitza, Marioski bere aldetik eh, ari dena lanean, bere ekintzak asmatuz da etxe baten okaitea importantzea da guretako, elgaretatzeko, mhm. ara. Uh, nahi bauzu uh, gain dautzut, uh, ba, nahi zezaguna diren, eh? uh, bon, lehen ikasiko nahi eskimoa ikastola, biztanda, ibai alde aski ezaguna da, bai. eh? Angeluarrak, Ardoitarrak eh, elkart, pilota elkartea, Angeluko muslariak, Angeluko ikasleak, e, Bigabai, eta horrein sartu dena xoko txipi, hori haurtzain degi txipi, txipia dena haur txipien dako. Hara, mm. kozen bagirela handara bat. Eta horiek eh, denak beraz hor uh, gune bat ukanen dute edo zer da topakuta gune ere nahi duzio sortu horrein kartean artiana? Bai, Bai, hori, hori da, mm. arrazoen duzu, zenta hastapenean, eh, hori dela ham, sai eh, urte, eh, manez goenetx izena emaiteko, lehenik hasteko, bildu ginituen elkarte hori guziak. Eh? Denak bilduak izan ziren, eta ze zuten, eta nola ikusten zuten beren parte hartzea. Eta uste dut hor bakoitzak mere moduan eh, tokia hartzen ahal duela, e, etxe hortan, eh, denena izanen baita, eh, kultura zarduratzen diren guziena izanen baita. Beraz, eh, bai, uste dut hor egiten aldirela elgarrikin gauza batzu, bakotsak egiten aldu beraldetik, baina elgarrikin egiten alditugun gauzak, hor egiten alditugu, orai arte ez ditugunak, eta baita ezpada egiten e, e egin ahal izan. Mhm. Eta manez goienetxe etxe elkartea ipatzen baitugu, kultura elkarte hori. Ehm, ze osasunean da gara juntan, nolako dinamikan eta ze proiekturekin? Oh. Hori, hori, eh, eta zure galdera biziki eh, argia xuxena da. <laughs> Erren daut zut, bardela pazientzia, eh, bereziki, eh, holako elkerte bat delarik, ez delaik ikusten eh, nola ateratzen algiren, nola etxe bat okaitan aldugun, beti gibel, gibeltzen dira eh, beti gibeltzen, eta diru eskasa, eta holako. Hordian, egia da, bikurak aski bai, iten ditugu aski usu, eta bai, erran dezagun, elkarte bakoitzetik bat bederen badela heldu dena bilkuretat. Hoi gaizki. Eh? Bon, orai hartioa txiki dugu, eta orai pentsatzen dut, ikusiz eh, etxe bat okanen dugula, orai, bai, eh, elgarrekin eh, hor bultzatuko gaituela holako proiektu batek, holako etxe batek, eta oino motibatuko biztan dena. Eh? Orai arte eh, inkianka izan gira, e, bilkuretan, eta bon, ez ginoen ikusten nola e, gauzak traukatzen ahal ziren e, eh, bainan, bon, agerizen zerbait nahi keria zutela, e, e, eta erriko etxeko e, jende horiek, eta bereziki hau zapezak, bainan, beti dudabat badugu, E, Dehentan bezala, hori e, e, bai, baietza daukute, baina e, bate traukatzen. Bon, aldi honetan egan dezagun, eh, bai, ere zibitu gaitu iraga, bai dela sortzi egun, e, aipatzeko, erraiteko, hara, bere gogoan hori zuela, eta etxe hori gutako izanen zela. Mm. Ez bakarrik gutako, eh? Erantzun bai. bezala, hor ditugu ere gaskoinak zenta, eh, gaskoinekin eh, behar dugula, hoi, eh, ba-, bada izbat beti erraiten dena giutage iago, eh, frantzesez, eh, jo, zuk badak izu berdin itzultzen eskuaraz, mutualizazio. <laughs> behar duga, gauzak eh, egin. eta presiste hortarako? Giro, bai, o hona da, gaskoinekin, euskaldun eta gaskoinen artean? Mm, bon, <laughs> orduan ekia egan erran berri zerrenen dautzut, lehen urratxa guk eskualdunek dugula egin bai. gaskoineri buruz. Eta bai e, egin dugu, egin ditugu, ez dakit zonbat, zonbat bilkura elgarrekin proiektu hori xutik ezartzeko, eta hor uh, ukandugu ere eskual kultur erakundearen laguntza, Eh? Eta bai eta e, pauetik heldu, eh, eta e, era, e, erakundea. Beraz, elgarrikin izan gira, egia da, hor lehen aldikotz, eta Eskualdunak, angelun elgarretatu dira. eta egin dugu, bai, xutik ezari dugu proiektu bat. Horai, egia da, proiektu hori berriz akabo dela, bere beste proiektu bat behar dula, etxea ikusiz, behar dugula elgarrikin baliatu. Beraz, beste proiektu bat joitik dugu, dugu, gazkoinak uh, eh, zer izpirituan diren, guk mm -hmm. eran ezagun, uh, gauzen orai haintzina jona azteko, eh, ikusiz, bon, badugula, etxe bat, eh, uh, eh, bariatu, bariatzen halko duguna. Bon, me lanian horrein, beraz, lanian. Ah, <laughs> hori da, lanian behar dugu haizan. Bon. Proiektuak ez ditugu eskaz, egan dutan bezala, baina lana horai hor da. Eh? Eta beharko ditugu usutik ezari eniz gauza, orai hartio ez ditugunak ezari, eh, bakarrik eh, gauza bat zu ezari okan ditugu, eh, halan hola, eh, eh, munduko pestakari eh, buruz iganteak, eta hori guk, eh, amanez goen eskulturitxeak bultzaturik e-, eginik izan da, eh, eskual egun bat angelun ere hori ere, hori da bizpairu hilabite mhm. xutik mm ezaregin nuen, eta horai egia da behar ditugula eta asmatu eta xutik ezare beste hainitz ekintza. Mm -hmm. uh, bide ona ah, dezaziela eta erran bezala uh, Tivoli Eskolan Angelun uh, eh, kultur gune bat beraz idekiko dute uh, eskualdeko elkarten etxea deitu dutena eta beraz manez goien etxe elkartea, kultur elkarte ere hor izanen da gilien zaldun bide mile esker. Mile esker zuri bai. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldian, otsail osteguneko mintzaldietarik bat segituko dugu. Aurtengo otsail osteguneko mintzaldiak abiatuak dira joan den ortegunean, eta guk joan den urtean iraganden bat entzuteko parada izanen dugu. Gomitatua izan zen peio zubiriarekin, gaia eritasuna jatekotik eta janaria sendatzeko ote. Astezken, agatzontako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatze Euskal Irratietan, errepika, ortsegunean, oren batean, irureiko irratian. Euskal Irratia hauetako antxeta irratiak amabost urte ospatzen ditu, urtean zehar antxeta irratiak ekitaldi ezberdinak antolatuko ditu urte betetzeak Agus Hernan eh, lehendakaria eta Maia Muruaga koordinatzailea ostegununtako gomitak goiz Eta gurtzeko tenore itzetaputzen eh, eta itzordua bihar, bostak eta seiak artean itzordua ez taldatzen, tenorea ez taldatzen eta gure kronikalaria ere zostegunero bezala Fred Berroet hori zanen da Rutz Manuva taldearen disko berria aipatuko dauku. Seiak Euskal Iretetan.